Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Bon, bon, bon, bon dia! Welcome, welcome, welcome! Això és el Mallorca en xarxa, un programa de ràdio o no per saber què fan les persones amb les noves tecnologies abans que no siguin vees. Aquest programa que faim en directe, un altre pic que li hem agafat el mono, és el darrer de la tercera desena de la primera dotzena temporada, on ja no podem barallar-nos més amb els proveïdors de dominis, subcontractes d'autobusos i gent que no sap el que es pesca. Ara supos que és el moment en què ens interromp... No, senyora, No! Mira, mira que va a venir, ¿eh? Que, le he dicho que no quiero ni cambiar de, compañía, ni... ¿Qué No, que de no lo Que, que... Mm, no sé, ahora me estoy cambiando a una que sabe lo que, lo que, lo que fa. Mm, que el dominio es mío, le digo. Que no, que no me toque, que a mí esto no me gusta. Váyase, que estamos en directo. Jo, siempre igual. On era? Ah, sí. Um, això és Mallorca en xarxa, un programa de ràdio que se pot escoltar de moltes, moltes, moltes formes. Han diferit gravat a tota hora per internet els capítols sense sona onamediterrània.cat Uh, crec que avui ho faré dos pics perquè sé que vos agrada. onamediterrania.cat uh, eh, uh, eh, També a través de les zones tovallolines els dijous, o, o, o sigui, avui, és que normalment, com ho dic han, han gravat i han diferit, no ho sé, avui, a les 8 del vespre, oh, oh, oh, o dissabte a les 12 del matí, però ja vos dic, jo a les 12 del matí, el dissabte no venc aquí, vos deixo la cinta posada i ja... Ui, que antic, la cinta. Res, que ho podeu escoltar per el 98 de la FM. També, també, Eh, a les mateixes hores del directe i el diferit directe i el gravat directe diferit al nostre web, que ja vos ho he dit, ho puc repetir, però jo crec que ja seria un poc massa, o si teniu un dispositiu amb un Font, doncs podeu instal·lar su ràdio i cercar U, U Ràdio, eh, l'aplicació. Podeu cercar el des de U Ràdio Ona Mediterrània i mos trobareu, mos trobareu per sentir-nos en directe. Si no ens escoltau serà perquè no voleu. Us repeteix que com avui estem en directe, mos podeu enviar missatges eròtics o dels altres a telegram.me barra mexenviu, mex de Mallorca en xarxa, en viu, tot junt. No confondre amb el canal de notícies, que el nostre canal de notícies és telegram.me barra xarxa. Tenim correu, tenim Twitter, tenim Facebook, tenim Thrinder, tenim Grindr i tenim de tot. Basta que ens cerqueu per trobar-nos. Aquesta que vos parles és l'UV especial cibernètica morta d'una emprenyada recuperada per correu i dicotomitzada per obra de l'atzar, que no sap com ficar el hashtag er, um, numeral una uva un cotxe i que ha estat reconstruïda i millorada des de GitHub per fer aquest programa tan xunda-xunda que fem. Ja sabreu per què. Bé, res, que som en Joan Subirixipul, l'UV més ditxera-xera de la ràdio Cibercom! comencem! Avui, 26 de maig, celebrem que hi va ser el Dia Internacional de l'Orgull Freac i, i perquè avui és del Dia Internacional de res, és a dir, no tenim Dia Internacional, com és possible? Ni, ni europeu, ni res, ni, ni local. Serà el dia, li podran posar un dia del post, el postfrec, no sé. Um, fem aquest podcast, perquè li deim podcast al programa de ràdio que sona en directe, uh, encara en veure, um, ja sabeu, des d'aquí, des de Can Alcover, a les coordenades, aquí. Hey, hola! I, I de què parlarem? Doncs de fer les coses bé, de fer les coses bé, bàsicament. De telegrames mmm, i de portàtils que ho flipes. Tot això amb el convidat que tindrem per telèfon des de les zones aquelles, les orcianes no, les d'altres. Es diu Alejandro López, arroba Slimbook és, que és la veu que hi ha darrere una bona feina. El control tècnic, en Jonian Jiménez, la persona darrere l'espill, ja així per simplificar, perquè des d'aquí no se veu res, i en representació, a l'associació. A mi no m'ha llegat ningún email, ja si és per Twitter, jo mateixa, en Joan, Cybership. Com cada dia que som aquí, vos diré a velocitat jutipiriana que la nostra sintonia és una cançó publicada baix llicència Creative Commons 3.0 Sèrbia, de tipus atribució que no permet obra derivada i es diu Balkan Concept de Nassania Ilic and Balkanica. Amb les notícies escoltarem Cold Fusion de Second Jam de Zero Page, que està publicada amb llicència d'atribució que s'ha de, de, de compartir amb la mateixa llicència. I per amenitzar la conversa escoltarem molt, molt baixet a moments sí, a moments no, Andròmeda de Kai Class, publicada en llicència de Creative Commons d'atribució sense ús comercial ni obra derivada. A més, tota la música que sona el programa estarà publicada amb una de les llicències de la Creative Commons perquè ens agrada compartir coses que ens agraden i que la gent fa i a els hi agrada compartir-les. Ara, però, com el que hem de fer és pagar el lloguer de Canal Cové, sentirem uns anuncis. Estau escoltant Ona Mediterrani, el 98.0 de la FM. Santi, m'encanta l'equip de Home Cinema que tens a casa teva. Sí, els tècnics de Nexus s'han encarregat de tot. Són especialistes en assessorament i equipament estèreo, home cinema i projectors. També ofereixen serveis a negocis, empreses i hotels. Tenen una showroom fantàstica per fer audicions. Fantàstic. On puc trobar Nexus? Si ets amant de la bona música i el millor cinema, vine a conèixer Nexus. Carrer Aragó 24 de Palma, telèfon 971 91 45 70 i a la web nexuspalma.com. Aquest diumenge arriba a Vinissalem Firona, la primera fira de la llengua, la comunicació i la cultura. Des de les 10 del matí i fins a les 8 del vespre podreu ballar swing, ball de bot, cantar amb Andreu Valor o veure glosar Mateu Xurí i Maribel Cervero. Durant tot el dia gaudireu d'exposicions, trobada de premsa forana i fira d'entitats. Cucarba farà moure els menuts, imperinar, ballar i deus en coni per tothom. Diumenge a Vinicelem vos esperen totes aquestes i moltes altres activitats culturals. Recordeu, la cita és aquest diumenge 29 de maig a Vinicelem. Giron, la primera fira de comunicació, llengua i cultura. Ma, ma, ma, llençó dit, dit, dit, així ballen jo en petit. perquè vols donar suport a la nostra llengua, perquè t'agrada la música feta a Can Nostra, perquè creus en una ràdio plural, de qualitat i feta en clau mallorquina. Anuncia't a Ona Mediterrània. Donen suport i ajuda a fer créixer la teva empresa. Ens avalen prop de mil socis. Informa't sobre com posar un anunci a Ona a la web onamediterrània.cat. Recorda, onamediterrània.cat. Tu fas Ona. Bye, bye, bye. Transitant és una llibreria amb més de 2.000 títols d'editorials autogestionades i independents, llibres de crítica social, narrativa i poesia independents, un espai cultural i polític. Ens financiem a base de socis i sòcies i per seguir endavant necessitam de la teva ajuda. Entra a la pàgina www.transitant.net o visita'ns al carrer del Socors número 16 de Palma. Transitant, molt més que una llibreria. Perquè estimes la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país, fes-te soci de l'obra cultural balear. Si vols fer part dels que lluiten per assegurar el coneixement, l'ús i el prestigi de la nostra llengua, associa't a l'entitat que més i millor ha lluitat per ella durant més de 50 anys. Si vols contribuir al manteniment dels nostres drets lingüístics, associa't a l'obra cultural balear. Més de 50 anys al servei del nostre país. Associa't. Posa't en contacte amb la delegació del teu poble o amb la seu central de Palma, carrer de Jaume Ferran 60, telèfon 971 723 299 o entra a ocb.cat. trobaràs tots els nostres àudios i programes ja emesos a www.ivoox.com, també disponible per a dispositius mòbils. Welcome, welcome, welcome. Què vol dir? Benvinguts, benvingudes. Això és un nou Mallorca en xarxa. Estem aquí a les coordenades que vos he dit abans per... estic traient el braç per la finestra perquè pugueu trobar-nos des de qualsevol punt. Uh, com avui he tancat la porta, ja sabeu que aquest és el moment que ens agrada tant, que és quan deixem xerrant els nostres convidats. Però avui, com vos de, he, xerrat sa, he tancat la porta, no he xerrat la porta, és una cosa que no s'entén, uh, un, un, una dada que heu de saber, la gent que no em coneix, és que mm, normalment xer i, i faig servir totes les llengües que conec com si fos estranger. Així que la gent normalment me demana en qualsevol idioma que xerri uh, de bon soc, perquè no ho sap, el que sigui. Mm, a cursant, de cursant. Que ma mare me diu, mm, síntesi t'envia records. Doncs que aquest, el que vos deia, aquest és el moment que ens agrada tant on deixem xerrar els nostres convidats, però com han tancat la porta i no hem deixat d'entrar ningú, el que hem fet ha estat cercant el llistiu número 11... No, no, no, no Vos contaré un poquet del que m'ha passat avui, que és aquella cosa de les emprenyades i emprenyadures, que no tonadures, que són molt estranyes. Mm, de vegades no sé si vos dona la sensació aquella de que feis com a apologia, mm, eh, és a dir, estàs fent com a publicitat de les coses que vos emprenyen molt perquè, clar, encarantits i està un... Ah, però com és possible que això sigui tan difícil de fer? En resum, els que em seguiu per Twitter sabreu que després de set missatges d'un tiquet en el nostre proveïdor de noms de domini, eh, he necessitat només un tuit perquè l'empresa se posi les piles, me contesti i me resolgui un problema que no era un problema, era una petició legal i legítima. Doncs una d'aquestes coses emprenyades, mm, una d'aquestes emprenyades, una de les altres és eh, amb el bus, però això ja és una, una altra història. Dur, mm, donaria per una sèrie de programes mm, a part. Uh, Martí, jo crec que me podríeu donar aquí un espai <laughs> alternatiu per xerrar de Los Hijos del Tip, conocidos por su ligero retraso. Doncs, però el que farem és a agafar un altre, un altre piques fil. De què estem, de què estem xerrant? Això, les emprenyades aquestes que agafam perquè mm, dona la sensació de que si no és una queixa pública no et fan ni punyetero cas. Doncs després d'una de, de llarga història amb mocostars i coses d'aquesta, aquestes empreses on has de, de, de gravar les converses que tens amb el servei tècnic, eh, el que vols de, enviar tuits desagradables perquè sacsegin un poc i, i te facin un pot de cas, doncs avui eh, el que presentava és justament el contrari perquè eh, a poc a poc un va descobrint totes aquelles empreses que funcionen, és a dir, que fan les coses bé, com títol de programa, fent les coses bé. És a dir, eh, compres un producte i entres dins una web on tot és honest, és clar, és directe, és fàcil, no te posen pegues, no te posen problemes. I si tens qualque, qualque error, qualque... si necessites ajuda, envies un correu i de sobte en 30 minuts, com a molt, te contesten i t'ho solucionen. Doncs, però de què estem xerrant? Estem xerrant de Slimbook. És una empresa espanyola, és una empresa que fa... Eh, està, està fent els seus... Uh, los pinitos aquells fantàstics de dins uh, Linux, però bé, no vos, no vos faré més introducció. Crec que tenim en Alejandro en el telèfon. Hola, Alejandro, com va? Hola, molt bé. Eh. Molt bé, gràcies. <laughs> doncs una, una introducció un poc massa llarga, pot ser, però crec que és com a definitòria de, del manco la meva experiència amb Slimbook. Això és una falca així, però amb, amb tot el morro, perquè com, com de, no sé si m'estàs escoltant, de vegades sí, sí, sí. sembla que posam com a massa èmfasi i massa energia en criticar aquelles empreses que, que ho fan malament, així que estan per totes bandes, però de vegades se mos obliden les empreses que ho fan bé i ho fan d'una forma agradable, una forma honesta, una forma directa, una forma clara. És a dir, mm, teniu un producte, el presentau, eh, per exemple, jo el vull, el vos compro i ja està. uh, <laughs> ara te deixaré xerrar. <laughs> Alejandro, què és Slimbook? Slimbook és eh, una marca espanyola de con Linux, con GNU Linux. Uh mhm. -huh i per, de, de, de bon surt. M'entens en català? La pregunta, sí, sí, aquesta important. <laughs> vale. Si no entenguessis qualsevol sí, cosa, m'ho dius i tot. Responder en castellano és para no pifiar-la. No, <laughs> pots para, fer... Per a no fer el ridícul. <laughs> no, pots, te pots expressar com tu vulguis. si no entenguessis qualsevol cosa, per favor, digue-m'ho i tu mos entendrà. Ah, no et preocupis, no et preocupis. Eh, per què, aquest... sí, sí, per què, per què aquest amor al, al GNU Linux? Bueno, eh, somos usuarios de Linux desde hace muchos años. Yo personalmente desde el año 2003 con Debian Booty. y, bueno, ya quedé fascinado con la filosofía de Linux y de Debian, ¿no? Eso mm, me hizo involucrarme poco en el mundo Linux porque en aquella época pues eh, estaba menos extendido, etcétera y, bueno, monté una prensa con un socio y nos dedicamos a hacer otras cosas. Y un buen día, en 2013, quise comprarme un, un Ultrabook, un portátil ultra con, con Linux. Y no encontraba ninguno por debajo de los 1000 euros. Y dije, no puede ser. quiero un portátil con Linux y quiero que sea un ultraligero y no hay nada asequible, ¿no? En ese sentido. Y bueno, después de muchos meses mirando, estudiando y viendo posibilidades, pues ves que a lo mejor pues Dell tiene el XPS de Developer Edition, pero era 1300 y te das cuenta cómo es, es un ordenador algo elitista en ese sentido. No es no es un es, un ultrabook, pero pero bueno, parece que tiene es más caro todavía que el modelo con Windows, ¿no? Entonces, mm, algo está <laughs> algo no me cuadra aquí, ¿no? El Linux no es esto, no es elitista. és per para tot. De fet, eh, una de les, de, de les coses és que eh, justament jo vaig trobar a Slimbook, la vostra companyia, justament perquè cercava, eh, és una d'aquestes emprenyades que xerava abans, eh, després d'un de, de Windows o un sistema operatiu eh, que funciona malament, doncs vaig dir mai, pus mai, compraré una llicència de Windows perquè és un sistema operatiu que no em va bé. Mm, doncs se cerca per trobar, com tu, de, com tu bé deies, eh, se cerca per trobar un ordenador o sense sistema operatiu o amb Linux és difícil de fe, De, ja has d'investigar un poco y lo que tú dices son productos productes cars, més que en, Windows. No, <laughs> una cosa que no entenc, potser es que necesitan eh, drivers o no sé. No, no. en, realidad hay, hay algunas otras compañías eh, que montan ordenadores con, Linux en España, eso es, una realidad, mm. pero eh, tampoco siguen del todo la filosofía. Nosotros actualmente nos hemos querido centrar en un modelo de portátil y hacerlo compatible con la, el mayor número posible de distribuciones Linux, porque si te queremos dar Linux, no queremos darte la versión 04 LTS y ya está, <laughs> como hacen otras empresas, ¿no? En el sentido, queremos darte libertad de que quieres Elementarios, quieres Underground, quieres Ubuntu, quieres saber, bueno, lo que distintos sistemas con distintos escritorios y, y dártelo ya cocinado en ese sentido. Darte asegurarte una compatibilidad eh, excelente en esos en esos distribuciones. De fet, és una cosa que jo puc dir com a, com a usuari, perquè ja, ja et dic, jo vaig comprar l'ordenador justament per, per tres raons. Una, uh, justament el preu, el disseny i, i el muntatge era el que estava cercant. Uh, la segona és que la vostra web és totalment honesta i transparent, que és, un, és aquest punt de filosofia de Linux, que és que estic comprant, per què m'ho dius? I justament uh, de, les, de les coses que més gràcia em, em van fer va ser aquesta aquesta cosa de... Escolta, això sembla un Mac, però no ho és. Si ho vols, vés aquí i compra tal. Nosaltres el que oferim és això, això, això, això, tot pot muntar així, així, així, així, i, i la tercera és Uh, justament després d'aquesta honestedat i transparència és mm, se cura pels detalls, no? Aquesta cura pel, per l'usuari. No ho sé, m'agrada molt. De fet, uh, l'únic problema que he tingut, perquè el vaig rebre i està perfecte, saps? Aquelles coses de... El vaig demanar en català, si era possible, i, i és una alegria trobar-te que uh, hi ha gent darrere aquesta pàgina web que sou altres i que feis cas dels comentaris que, que vos fan, uh, esteu fent una feinada per, per replegar eines per millorar l'experiència amb, amb el portàtil. Doncs, porque perquè, eh, de de, Essentials, también? <laughs> Eh, sí, sí, por ejemplo, también, eh, si me permites un poco que haga a lo que estaba diciendo. Sí, por favor. no somos una gran compañía, eso es cierto, aunque llevamos 10 años en el mercado, la empresa se, se ha dedicado durante muchos años a otras cosas y sigue realizando esas otras actividades este proyecto, el proyecto Slimbook, eh, lleva en el mercado un año. Ya nos ha dado ya cierta experiencia también, aunque ya antes ya eh, tenía experiencia en más ramas, en otros sectores, etcétera. Pero bueno, el no ser una gran compañía, una multinacional, nos permite <laughs> escuchar al usuario. Y es más, es lo que queremos escuchar al usuario. Si bien es cierto que tú nos pediste el sistema operativo en catalán, pues eh, hay casos, pues a lo mejor decir un, un cliente, oye, mira, que mm, tengo quiero ampliarle la memoria porque va muy bien, pero he visto que ahora tenéis disponibles los 16 gigas, que no mm. son necesarios para ningún usuario, pero bueno, la cuestión es que <laughs> la gente quiere 16 gigas y se los damos. <laughs> Y eh, a lo mejor nos dice, pero mira, yo resulta que soy profesor, lo uso tal, tal y tal, y mira, en las vacaciones de Pascua me podría prescindir de él. Yo os lo envío para la semana de Pascua, lo podéis hacer en esa semana como nosotros trabajamos tres días en la semana de Pascua, pues decimos, vale, pues mira, sí, de tal día a tal día te lo hacemos. Algo que, que en las grandes compañías es más difícil, ¿no? Mm. Que, poder cuadrar fechas, poder instalar en catalán, como nos has dicho, y una serie de anécdotas que, vamos viendo y que van surgiendo, sobre todo porque al ser una compañía pequeña, pues podemos escuchar al usuario y nos podemos organizar y podemos decir, bueno, mira, a ver, hoy esta semana tenemos esta carga de trabajo, pero un cliente nos ha pedido que esto lo hagamos al revés. Vale, pues vamos a darle la vuelta y lo vamos a hacer al revés. Uh -huh. De fet, és que encara que sigui petita companyia, el que sí es nota és que esteu uh, molt propers, no? que sou propers. Justament aquesta cosa de, de, com és de, de, de tenir cura de, del client, d'estar de, allà... De fet, uh, només ha tingut un problema, que és la segona part, que mentre tot va bé, tot són albícies i, i cançons, però quan va malament és quan saps si una empresa um, és, és allà o no, o si, si està tan poc, bueno... I una de les, de les coses per les quals eh, vos he volgut convidar en el programa és eh, justament perquè qualsevol dubte que he tingut o que vos segueix per Twitter i més o menys com ir que, que passa és això, 15-30 minuts i contestava amb una possible solució i amb un possible... Val, és, és en garantia d'un moslo. Doncs aquesta cosa, no?, de, de quan va malament i sou allà, i responeu. És, és una... no sé, per jo es una cuestión que dona molta confianza y vos pues, estem muy, muy agradecido, no sé si ho pues te, lo, agradezco a ti, de hecho, eh, como yo, tenemos mucha experiencia en esto de hardware y tal, eh, te diré que, por ejemplo, mm, fabricantes de placas bases como Asus y Gigabyte tienen un índice RMA anual que oscila entre un 3,5, un 3,8, depende de la marca y del año, pero esto, esto te hace darte cuenta cómo en realidad las cosas se estropean. o sea, si fabricantes números uno en el mundo en placas base tiene un índice de RMA cerca de un 4%, tienes que estar preparado para que cuando vendas 100 unidades de algo, te fallen unas cuantas. Eh, nosotros tenemos un índice de RMA en este primer año que el producto está en el mercado también en torno a un 4%, estamos dentro de lo normal, por desgracia la electrónica falla, pero la verdad es que hay que estar preparado. Y antes de empezar este proyecto ya sabíamos que teníamos que contar con un departamento técnico y le pusimos pues, una serie de premisas, ¿no? que fuese rápido, que fuese efectivo, que intentase darle una solución al cliente a distancia y que si no podía le recogiese el producto en, su domicilio. Y siendo <laughs> consciente es, es trabajar así, trabajar así, trabajar así. de justament d'aquesta aquesta sexualitat que fa una petita empresa molt gran perquè, com de, se, vos, se vos sent el propi i sobretot eh, el sentit de l'humor, no? Hi ha com un sentit de l'humor fi, sobretot a Twitter, que deixa un poc més espai per, per fer un pot de broma, des dels avatars fins a, al compte en si mateix, no? Així com, com gestioneu el compte. ¿Qué qui gestiones contadas Twitter, per cert? <laughs> Nosaltres. Eh, sí? nosaltres, de verdad yo, jo, eh, de verdad está està Joan, eh, Sandra, La verdad es que eh, fíjate que lo tenemos hasta en el móvil, ¿no? <laughs> porque, porque es divertido, ¿no? En ese sentido, es, divertido recibir un tweet y, aunque a veces sea una pregunta técnica, no importa, ¿no? pero la mayoría de tweets son, son cosas alegres, ¿no? Gente que está encantada, que tiene una foto y se etiqueta, etcétera. Y la verdad es que es, divertida, las redes sociales son, muy divertidas en, este caso, ¿no? me si facebook pero yo todo que es, se, se que amor, no? Los colores de Twitter van y venen. <laughs> Doncs xerrens també de, de Slim, de, de, ui, <laughs> perdona, de Slimbook Essentials. Què és? Per què l'heu fet? Quan, quan, quanta de feina vols tu? La, la verdad es que lleva mucha faena hacer una aplicación, programarla, etcétera. Lleva bastante faena, pero era algo que teníamos muy claro. Lo único que pasa es que se retrasó unos meses su, su lanzamiento por, por la faena que nos dio El Inbook Essentials es una aplicación que está pensada para facilitarle al usuario la puesta a punto y configuración de su equipo después de la, instalación o el formateo. Es normal como usuario pues, que al año o dos años de haber tenido un ordenador lo quieras formatear o quieras probar otro Linux, <laughs> etcétera. Entonces nosotros <clears throat> pensamos, eh, bueno, lo primero que pensamos antes de hacer el Center es que la web tenía que tener una sección de tutoriales y un foro para resolver dudas. Eso era imprescindible. O sea, lanzamos el proyecto y lanzamos la web, pero sin foro, no. O sea, eso es una frase que salió cuando estábamos reunidos antes de lanzar la web. ¿De cuánto nos queda para terminar la web? Una semana. Ya, ya, pero sin el foro no se puede lanzar. Pues <laughs> no, lanzamos la web todavía. O sea, hay que tener, eh, darle facilidades al usuario. En este caso, el foro es una facilidad de comunicación, pero la aplicación en sí nace de querer darle esa facilidad al usuario. La aplicación contiene una serie de botones que te permiten reconfigurar mm, parte de tu Slimbook, actualizar parte de tu Slimbook de, nuestros repositorios y hacerle una serie de, ajustes. Ajustes que en realidad, gran parte de ellos están en, la sección de tutoriales de la página web, mm. pero que te evitas tener que ir a la consola y teclear comandos. Entonces, bueno, eh, nosotros somos usuarios de Linux, nos gusta mucho la consola, a mí personalmente yo creo que es lo mejor que hay, pero <laughs> eh, si te dan algo fácil y haciendo un clic, lo tienes configurado, actualizado, ¿para que irte a la consola? ¿no? Para eso está la aplicación. Consola, ¿Para? Power, Consola Power, no, no, no. <laughs> no sí, sí que reconeixem que tenir-ho tot al, al mateix lloc sí que facilita la vida, però els que, el que ens agrada també és saber, mm, allà sempre hi ha com un, una explicació del que fa, per què, si ho has de fer, si és per tu o per no. Vull dir, uh, com jo no vull ser pesat, però es nota l'amor i la cura que, que teniu amb els detalls, amb, amb els clients. Ens sentim molt, molt arropados, saps? <laughs> I això és molt agradable. De fet, torna a dir, el Twitter em va ple de cos, no és per res. <laughs> Doncs, Alejandro, eh, eh, et sembla si escoltem una cançó i després te faig un... serà curtat. te faig un test <laughs> que ens agraden. Sé que per ara no escoltes el programa perquè estàs en fora de Mallorca, per això entres en telèfon, però tenim, tenim un test, després te l'explic lleugerament. Eh, vale. Escoltem una cançó, eh, fem el test i, i en xerraràs del que vulguis. Perfecte. Doncs, deixem un segon. Eh, doncs escoltarem ara Breathe d'Axel and Earth. Sabeu que ens agraden els grups amb noms estranys i difícils i complicats de pronunciar. Aquesta Breathe cançó és una cançó que està publicada amb llicència Creative Commons d'atribució ah, ja està, d'atribució. És una cançó ben lliure, uh, molt que passa nen en guai, cosa que mola. Oh, no, that is me All I know is you just need up. All I know is we just need up. All I know is you just need up.

Running back. Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Uh. Can pray that I lost it. I keep it cool, my attitudes they And I'm intending to bring a revolution. There far too many problems, but far few solutions. So let's march towards the hills. Let's march with the dreams to be fulfilled. The bed is and I'm making them sign a bill. Letting out a future is haunting me still. And all I know is I just need a give me a breathe. All I know is you just need a breathe. All I know is we just need a breathe. All I know is you just need a breathe. All I know is that just need a breathe. All I know is you just need a breathe. All I know is we just need a breathe. All I know is you just need a breathe.

xarxa, amb Benjamí Villotbal. Senyora, no! Fuera! Que això és Mallorca en xarxa, amb... Um... 西博舍普。 I de les grans preguntes, qui som? Som en Joan Sobrexipo. On som? A Mallorca en xarxa, Ona Mediterrània. Ens podeu escoltar aquí en directe a onamediterrània.cat o per internet. Cercau internet. Què posen avui a internet? No ho sabem. <laughs> Ens engegau l'aparell o el dispositiu i ho sabreu. Què estem fent? Doncs se seiem mirant cap endavant, eh, una cosa que ens agrada, però també estem amb els peus que ja no ens podríem aturar sobrar. Sé que en Alejandro el sentíem allà fer les seves passes de... No sabem si era aeròbic, però pegava botets. Um, el que avui ha passat és que la nostra veïnada, que ens mira sempre quan estem aquí, doncs, clar, me va tot sol i, i ja crec que ha cridat a la policia o a qualcú, o a les seves cunyades, no ho sabem. Doncs, què estem fent? Ah, ah, ah, ah. Sí, estava pensant, per què havíem... <laughs> per què havia triat aquesta cançó? Doncs només per demostrar-vos que som joves i sabeu que hi ha una línia ben diferenciada entre si ets jove o no per si la música text espera o te fa pegar botets. I nosaltres encara estem en el 16, en el 17. Pegant botets, vamos. Doncs, però què fem? Mm, tornàvem, tornàvem amb Alejandro, que mos ha estat escoltant, vos, mos ha estat esperant mentre escoltava aquesta cançó i li hem promès eh, fer-li unes preguntes. <laughs> Hola, Alejandro, què tal? Què, què? Eh, muy bien, soy joven, ¿eh? <laughs> estava votant. doncs bé, Contada, tu no coneixes el programa, però tenim unes preguntes d'encalentiment que avui, mm, per fer-te xerrar, sabíem que seria molt fàcil, doncs les han deixat després de, de l'exercici, <laughs> aquesta, després d'aquesta cançó. Um, feim, feim fem aquestes preguntes d'encalentiment així enmig i a, van algo, suenan algo así com Alejandro, dos punts. Uh, ah, aquesta és fàcil. Mm, sistema operatiu i per què? Un tomate. Porque... por sencillez. Uh -huh. E, en la actualidad, eh? he sido Vianita durante muchísimos años. <laughs> no, nosaltres no feim, no feim, uh, no te direm res, eh, no, eh, em sembla molt bé. Uh, de fet, uh, Mate ha fet per mi aquesta setmana o la setmana següent farà actualització a nova versió i t'hauràs d'aferrar la cadira de lo que ho fliparàs perfecte, perfecte. uh, <laughs> següent pregunta. Mm, si ets... Uh, escoltes podcast, normalment? Eh, de vegades, de vegades. N'hi ha qualcun que ens puguis recomanar? Eh, la base secreta eh, és un podcast de, de Chucky, Raúl Chucky para los amigos, <laughs> eh, sobre cómics Eh, juegos de rol. La verdad es que está, está muy bien. Eh, se llama La Base Secreta. Y, bueno, lleva muchos años y la verdad es que es fantástico el, trabajo que hacen. pero recordarme de acercarlo y a en el tuit o en es, a la descripció del capítol. Doncs que teníamos així puntos en común, pero claro que, qui, no te punt en comú els còmics, el rol, etc. uh, <laughs> ah, Alejandro, recomana'ns una app. Una app. Eh, sí. Así. Además de Slimbook Essential, <laughs> te, voy, te puedo recomendar Slimbook Touchpad, Ajá. que es para desactivar el touchpad, y te puedo recomendar Slimbook Battery. Ah, no, espera, que esa la compilaremos la semana que viene. Ay, ay, ay, ay, tenemos ay, una primicia no. en aquel programa. <laughs> Sí. simplemente eh, una aplicación para contar los ciclos de carga de la batería y avisarte de cuando ya la has cargado del todo y cuando el, sistema operativo siempre te avisa de que la, poca batería, pero no te avisa si ya la has cargado y no necesitas suministrarle más energía. un pequeño indicador. De fet, amb, amb Sabateria, a la, a sa pàgina, a la vostra pàgina, és també un, un dels punts que va fer... que me va convèncer de, <laughs> de comprar l'ordenador, perquè és... Sí, sí, te diran por ahí que te durarà 56 hores, però siguen realistes. Doncs aquest punt de, de realisme i de transparència és un altre punt en el vostre favor, que ho sàpigues. <laughs> Gràcies. M'ha agradat molt. Um, ara, entrem dins la psicoanàlisi bàsica. Mm, ¿Quién es el darrer meme o gif animat que has enviado? Eh, envié una carita que tiene los ojos así como iluminados y un arco iris de fondo <laughs> eh, a Yoyo Fernández porque subió un vídeo de unas chicas bailando y entonces representaba pues, que pues, que te cae la baba, <laughs> ¿no? y creo que fue el último y el primero en los últimos dos años. Mucho tiempo que no que no compartía un mes. Ajá. Jojo Fernández, un altre, un altre personatge, men si podem, si podem fer-lo venir en el programa, encara que sigui per telèfon, perquè saps el projecte que tenen de Kill All Radio, que mola molt, hi ha eh, el senyor Crank, por ahí perdut, ja el trobarem a qualque banda també, perquè mola molt, i com se diu, um, ETC Cron, <laughs> les cròniques del software lliure, que també està ficat dins... Bé, ara estem avançant moltes de coses que encara són el futur passat. Um, molen, molen. Jojo Fernández, com vos deus, també part d'aquest cercle amb el replicante, que el tenim, el mencionam molt sovint aquí, perquè li seguim les notícies, és una altra persona de les que fan una bona feina i ens agrada. I mm, sí, sí, sí, sí, des d'aquí besitos a tothom ja, besos així. aquest, aquest meme o aquest <laughs> anime que vas enviar, doncs el multiplicam per 80 milions. Mm, següent pregunta, Alejandro. Si fossis una pel·lícula o una sèrie, quina series? Si fos una pel·lícula o una sèrie... eh, eh, bueno, eh, la sèrie era si una vez. <laughs> Buenísimo. ¿vale? Eh, bueno, es, una serie que a mi mujer y a mí nos, gusta mucho, o nos ha gustado mucho. Evidentemente he seguido montones de series, pero eh, las de muerte son muy entretenidas y mucha intriga y tal, pero las de fantasía, la verdad es que son, son mis preferidas. ¿Y si fuese un lenguaje de programación? Si fuese un lenguaje de programación, yo creo que sería C, porque hay muchos lenguajes que están basados en C. <laughs> Entonces, Mejor ser la madre que no el hijo. I ara aquesta, jo sé que sovint l'he de, <laughs> de repetir perquè és molt llarga. Atenció. Per què creus que s'ha de telefonar a qualcú per demanar-li que te contestis e-mail que li acabes d'enviar? Mm, porque creo que hay que llamarle, pues... ¿por qué creo que hay que llamarle? No debería <laughs> hemos de tener que llamarle para que respondiese. Eh, es que no debería. ¿Por qué hay que llamarle? No sé. Me queda, me queda amb aquesta Me agrada, m'agrada. Uh, I ara amb la darrera, porque si no se fa molt llarg. Quina sería la primera pregunta que le harías a una inteligencia artificial? Eh, estaría relacionada con los sentimientos. con si, si tiene la capacidad de llorar. Oh. Oh. <laughs> molt xulo, molt xulo. Uh, crec que aquesta frase, si me'n record, la agafarem com a, com a imatge de programa. M'ha agradat molt. Moltes gràcies, Alejandro. La, la veritat és que jo crec, jo crec que, que si, tenemos, si la inteligencia artificial tiene la capacitat de llorar, de verdad és es humana, ¿no? O prácticamente humana. O un replicante. sí, <laughs> es, lo que nos hace la felicidad y la, desilusión es lo que nos da más vida, ¿no? En ese sentido. Las dos cosas, ¿no? La, la felicidad y la tristeza es lo que nos demuestra que estamos vivos. molt interessant, molt interessant. No? no M'ha agradat, agradat molt la resposta. Tornant a, en el vostre projecte, en el Slimbook, eh, tenim a la nostra operària aquí darrere l'espill que ja està cercant a la vostra pàgina web perquè li ha picat la curiositat, després mos farà un resum, <laughs> com en el col·legi, però tornant com de uh, eh, Slimbook, quins són els projectes? Ja sabem que a la setmana, la setmana que ve fareu aquesta aplicació per, per controlar la bateria pero però proyectos projectes Proyectos, tenemos proyectos de ampliar la gama de portátiles. Eh, no te puedo dar detalles, pero se van a ampliar la familia de portátiles y sobre todo vamos a intentar cubrir necesidades. La necesidad del Slimbook era básicamente un ultrabook asequible en Linux, pero sobre todo un ultrabook, porque ordenadores pequeños problemas pueden haber, pero este, interesa que sea un ultrabook. Y eh, dentro de, la gama de Linux hay algunas necesidades más y esperamos poder cubrir. Ya diré más cosas. <laughs> ya os iréis enterando en el Twitter. <laughs> sí, básicamente. <laughs> Doncs muchas gracias Alejandro, para haver passat tota aquí esta estona amb nosaltres. Te queda cualquier cosa para comentar? Eh, no, donar-li donar, les gràcies a tu i, qualsevol cosa que vulgueu, si estem, i un plaer. Perfecte, seguirem en contacte, mm, encara que només sigui per enviar-vos cors per, <laughs> per Twitter, que ens agrada, ens agrada compartir el que feis perquè, eh, repetesc, feis una molt bona feina i ens agradaria que ho notéssiu. Així que molt d'amor i molt de besitos. No acabam el programa, sinó per vosaltres, per l'inbook. Eh, seguiu així i, no ho sé, mm, un... o alguna així. <laughs> eh, moltes gràcies, Alejandro. Ara escoltarem una altra cançó. I aquesta cançó, oh, sí senyors, és meva! <laughs> Com, com podria ser d'una altra forma? Aquesta cançó es diu On the Mountain, està remesclada per Rack. Ja sabeu que està dins aquest projecte de remescles, però ho entrar dins, dins la pàgina web, que mm, pot ser, com ja sabeu, aquest problemes que tenc amb el canvi de domini i, <laughs> i les barades que tenc amb la gent que no ho fa bé, i me'n vaig a una altra empresa que es diu Rayola, mm, que m'està ajudant molt, però pot ser ja un espai entre un espai físic o de desconnexió entre la nostra anterior web i la propera. Però per què vos dic això? Perquè si no entreu dins cibership.com, entreu dins el nostre Bandcamp, a, a la secció de On the Mountain 2011, eh, o On the Mountain Remescles, trobareu les pistes separades perquè pugueu fer el vostre remix, el vostre rateat, el vostre bum o el que vulgueu amb les pistes perquè se, se publiquen, estan publicades a by llicència Creative Commons d'atribució sense ús comercial i que s'han de compartir amb la mateixa llicència. Doncs escoltarem, com vos de On the Mountain, eh, remesclada per Rafrak, una cançó que mola, Silver. I com se vos ha quedat escòs? Sí, sí, ho sabia, ho sabia. La veïnada està amb totes les seves cosines, ha vengut sa padrina i estan tots coreando i jaleando, o jalando, no ho sé, van, <laughs> fa moltes coses alhora. Uh, aquesta sintonia que sentiu és perquè estem fent o farem les notícies! Notícies! perquè, per què les notícies? Perquè ens agrada saber què passa al món i ens agraden aquelles coses que no surten a totes bandes, sinó que només sabem nosaltres, eh, ah, el replicante, en jo, jo... <laughs> Bé, nosaltres. Um, ah, doncs des de ubuntuizando.com ens enteram de que s'ha construït el primer pàncreas amb un Raspberry Pi. Que, que, que? Que, que? que? Enviem un beso en en Biel Baquer, que va enviar un tuit amb el primer estetioscopi. <laughs> sembla, sembla broma, no, no és de teta, no, uh, d'aquells, per escoltar. Doncs, imprimit amb, uh, amb impressora 3D, ja li demanarem que ens expliqui què, per què, com, és biohack, etc etc. Però a la notícia de Ubuntizando, com vos de, amb un Raspberry Pi, no és molt guapo, però fa la seva funció i és un pàncreas, així que vols us podeu enxufar la connexió USB i, i fer això com insulina, bàsicament. Doncs Raspberry Pi pàncreas, pancreàtic. Eh, quin és l'adjectiu de pàncreas? Entrau dins linuxaddictos.com i mirau l'entrada que es titula Mundo Libre, targeta SIM, internet mòbil i llamades internacionales perquè fan tot un seguit de public una publicació explicant-te què, com i per què. Perquè ja sabeu que la SIM és, eh, no és del tot segura. I ara el que es vol fer és tota aquella cosa del mòbil, el nigul, etc etc. Que clar, que si ho fa Apple, <laughs> doncs molt més segur que la CIM, no ho sé jo. Bé, el manco no dona pantalles blaves d'aquelles. Passam a una altra notícia, ja estem fins al mony. Um, ehm, doncs des de Full Circle Magazine ens enteram de que ah, sí, Unix Stickers. Uh, ja fa estona que volíem fer adhesius amb els logotips o logotipus d'Ubuntu, però clar, és una cosa legal allà que sí, que no, que sí, que no. Doncs ja les podeu comprar. Ala, ja està, ja no hi ha més notícia. dirían a Campos a la PM. ya esta es toda la noticia. I si ens agraden les coses que comparteix en Tannhausen eh, des del seu blog La mirada del replicante, doncs mirau, mirau el darrer, el que es titula Des de Plagio Linux, perquè sí, sí, sí, és el dret de la potadeta o de les potadetes, eh, plagis, copy-paste d'aquells... Eh, eh, eh, eh. Llegiu-ho perquè mereix la pena. A eh, Foronix eh, ens enteram de que eh, un senyor <laughs> que es diu Martin Gerslin uh, ha fet funcionar el darrer, el darrer teclat virtual uh, i li ha donat suport amb Kwin KDE, amb, amb Wayland. <laughs> Sí, sí, sí, Sònia, no me miris així. Home, és que funciona, és una flipada, ja ho veureu. Ja, D'aquí poc el trobareu a tots els dispositius amb pantalla tàctil. Perquè Wayland està a tope, ja ho sabeu. Mir, no tant, però <laughs> bé, no et seguirem per aquí <laughs> perquè ja entrarem dins el bucle aquell temporal. El que vos direm és que si entrau a la web de a Tareao eh, a Puntés trobareu dos dels, dels mm, consells... Mm, no, no sé com dir-li, són com a bons, m'agraden, bons consells que, que dona aquest home. En general, però, eh, els darrers són com deshabilitar la wifi i el Bluetooth si no el feia servir, mm, justament per això, per aquesta cosa de mantenir-nos segurs i sense portes obertes al món. I a muylinux.com doncs estem llegint així que la haurien de, de tenir un poc de, de cura amb els documents, amb els documents, els, el, tots aquells tipus oberts de documents, eh, tot s'engloba dins el Document Liberation. Sí, sí, sí, què passa, què passa? Que si faig servir un sistema, eh, un, un tipus d'arxiu tancat, doncs, bueno, quan aquesta empresa tanqui, mm, ja, ja l'heu cagada, va, va. Hm. Us en recordeu que ni tan sols el, el Works amb els Words eh, no, no eren, eren incompatibles. Fins i tot versions mateixes del, del Microsoft Office, aquell... Qui, ai! Quin mal sons! Jo que et vaig trobar l'altre <laughs> dia, l'altre dia de Pallers, fa dos dies, el disc de Star Office 5.1. <laughs> Ja vos ho pujaré en el Twitter. Doncs res, llegiu la notícia perquè mm, sapigueu per què heu de fer servir tipus d'arxius de documents lliures, com puguin ser uh, eh, textes, uh, eh, dibuixos, bases de dades, uh, imatges, etc etc. Fins i tot el Vaticà fa servir sistemes lliures. I sabeu per què, no? Perquè volen estar molt d'anys. I una de les altres webs que miram per enterar-nos de tot és WebApp 8. Eh, és Web Update, funciona només en anglès. Bé, és igual, mm, veureu a la descripció des, des, del podcast quan el publiquem, si, no sé si va ser ahir, o <laughs> serà demà. Doncs els habituals ja sabeu quina web vos dic. Doncs ens enterem de que si viviu a regions, zones, països on hi ha contingut eh, restringit o censurat, podeu fer servir Lantern, que és una espècie de navegador que es connecta amb altres navegadors. Tu dones part de, del contingut que pugui estar bloquejat a una altra regió perquè la gent hi pugui accedir. No és per estar allà amagat, eh? per això feia servir Tor. Doncs mirau-ho, mirau-ho, perquè és, és com a... Mm, mirau-ho, mirau, mirau només en la foto ja ho flipareu. I des de Oh My God, Oh My God, ubuntu.co.uk mos enteram de que ah, ah, ah, Shotwell i, i quines altres, Jerry, ja vos ho vaig dir la setmana passada, continuen el seu desenvolupament. I què és el Shotwell? Si no sabeu què és el Shotwell, no sabeu res del món. És aquell gestor de fotografies lleuger, que amb disseny interessant, és com a, com a meravellós, meravellós. Sí, sí, sí, sí. Doncs baixau ho perquè mm, torna a desenvolupar-se perquè l'empresa Jorba, que tenia el copyright, l'ha donat a la mm, Free Software Council. Així que moltes gràcies, eh, te, vos estimam. Yeah. Tenc més notícies? Sí, sí, però <laughs> no sonem ni fa senyes de que ja hem de partir. Doncs vos diré la darrera, que és eh, d'Ubuntu Ubuntu Phone. Sí, sí, hi ha una aplicació, hi ha una aplicació que es diu... Bé, és de Twitter-web, però s'han canviat el nom, així que hi ha un follon que te cagues, perquè ja no se sap quina és oficial i quina no. Doncs l'aplicació oficial de Canonical que de, de Twitter, mm, doncs és bàsicament un quillerro. Me sap greu canonical, vos heu de posar les piles. I amb això vos deixarem un bon trosset d'una cançó, mm, ja no vull, ja no, ja no quiero ser más moderna, sentirem, sentirem Dinner for One, de Manity in Famous, una cançó publicada amb llicència d'atribució sense ús comercial i que s'ha de compartir amb la mateixa llicència. Molt lo light, lo metal. I mos, mos despedim, uh, molt de besitos i molt d'amor. Uh, això hagués estat pogut estar molt millor? Sí, però no haguéssim estat nosaltres. Au, cosa que mola. Mm -hmm.